inama isumba ingimba gukurikirana ibiganiro bica kuri radio isanganiro ubu umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije mugira icyo mushikirije ku makuru yaranze inondwi kuri radio isanganiro amwe mu makuru yagiye arahaca kuva indwi itangura ikiganiro murakura ku nimero mumenyereye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 nije mugiye guteramana igihe c'isaha yose gushika isaha zitatu z'ijoro mu buhinga bw’ibyuma ndiko mfashwa na Serafina Hakizimana hari abantu bitanga bakigura igihugu cabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi mu makuru rero mwamwe twagiye turabashikiriza duhere ku nkuru y'uno munsi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko mu matora yimirije mu mwaka uza atantererano zizosabwa abanyagihugu nk'uko byabaye mu bihe biheze ahubwo ko hazotanga intererano abanyagihugu bazobyisabira gusa kuko uburyo bwo gutegura ayo matora ngo buzoboneka ikigo cyo kwegeranya umwimbu wa nagesa Nacho kikaba cyari cyahawe indwi kugira kibe carisha amadeni gifise gushika rero kuri wa gatanu itegeko rikaba ryatanzwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hari mu nama yakoranye n'abajejwe intwaro ku munsi wa mbere yari inama yerekeye kwiga ibijyanye n'igurwa ry'umwimbu w'ibigori mu runani rw'amashyirahamwe b'ikawa naho senake murima w'isangi barashima igiciro cyashinzwe n'inama shikiranganji ku kiro cy'ikawa idatonoye ariko kandi bakabona ko leta yogira kigoro igashikana n’imiburi buri ku bihumbi bibiri mu mwaka uza amafaranga agugwa ku kiro ciyo kawa ngo aho rero ni kubera ko babonye yuko umurimyi akoresha uburyo bwinshi n'inguvu nyinshi kugira ngo iyo kawa iboneke hariya murumonge haravuzwe ibarabara ry'igihugu nimero zitatu mu gice cyaryo cya rumonge nyanzarake rigeramiwe no gucika mu duce tumwe tumwe abo mu kigo kijejwe amabarabara ARB bakaba bamenyesheje yuko byatumwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko kandi ngo n'ibiduga biremereye biza birahaca birimwo mu vyonona amabarabara umurongo ni gwanyu katsi nk'inyama y'ikindi menya neza amukunda uburundi abandi yabaho baye ubundi wowe kurusha abandi kuko kayise kagwa karyoshe kazi turafise umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo alo alo ndakumva ni amahoro ni amahoro muri bande sabwe alo alo saa muranyumva ndakumva muri bande bazira inyaka muyegora Evode Evode Evode ni sawa e eh, uduhamagaye uri isororezo isororezo eh. ni sawa ngaho eh, hmm. mwebwe amakuru twabashikirije muri ino ndwi mwarayakurikiye hmm. evode urabuhagarare neza kugira tuyage twumvikane alo icyo nshaka ni uko uburundi ngo nyibukira kuza nakoze ngasiga umugani yaba wabaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshe Allô? Allô? Amahoro? Amahoro. Eh, eh ni nde tuvugana? Duza akajwi? Allô? Allô? abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi amufashe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi munywanyi ku murongo halo halo eh, eh, eh, ndakumva yego muri bande bazira imyaka mu evode evode niwe ugarutse yegome Mhm. ngo ku amatungo mhm. ngo ndashaka uko inzu y'amatungo yugiye neza ngo barabire ukuntu uje amatora amaze kuba bagategura neza agatangura hakiri kare agahera hakiri kare gutangura hakiri kare ushatse kuvuga isaha yugutorera ko Eh. baravuze ko ari ugutangura saa kumi na zibiri hama amatora ahere saa cyenda hakibona eh. ibyo ngibyo hamwe ukurikije umwanya nyine eh. amatora agacarirwa ngaho nyine mhm. amatamuhu agera yinuga mhm. avuga ngo amatora ngo bagiye kuyatora mu mazuni mhm. ari bagiye mu nka kuriya byabaye umuntu ugiye muri senegali bikamara mhm. iminsi umuriro wari uko batoye kuwa mu mm. ngo kuwa kabiri bakaba bamaze gutangaza byose mm. kandi nta kanasira mu burundi hadufite abantu bakeya mm. muri mu miliyoni cumi zitatu hatatu ari miliyoni bitanu ubu abantu baba ari bake uvuga bijya byo kuza guharurira mu makomine hatagira amatara mu mm. buryo bwihuse urumva hari ibintu twambaye hariho binegeye mm. kuko baca biyumvira ba bana ko bigiye hariya hagiye kuboneka y'ubusuma mm. ariko baharuriye ngaho nyine muri icyo kibanza nyine eh, avaho avuga ati ndacizwe ndacizwe bakabashyira ibiharuro bajya bari muri seni nyine Mm. bakoreye ko umwe ajya dosiye y'undi yose y'undi yose ariko kandi vode haravuzwe yuko kugira abarinde baje guharurira ahandi si ibihe byose ni uko mm. haba habonetse ikintu coba gituma koko bategerezwa kujya kubikorera ahandi kandi abo bantu baba bari kumwe aho hantu bakabyemeranya bose si ugupfa guhaguruka ngo bikorere gutyo bagende uramenye nabyo rero batanguye hakiri kare kuko nta mutu ari nk'umutungo ufite nk'abantu bagera ku bihumbi mirongo itanu mm-hmm. abantu baba ari bake mm. kandi nk'abajya bandika nyine muri biro de vote mm. bakwiye kujya baranyarutsa kugira bigende neza tubaho evode agatelefone karacitse ariko icyiyumviro ciwe yagishikirije ibiyaga byinshi ufise akayaga keza ufise amagambo sinoreka kukuyaga mutima wa afurika n'ingenzi zose zije ziragutamarira amashamba akimeza yawe ateye igomwe ibiyaga byinshi ufise akayaga keza ufise que baby. Hey, murazi uburundi akayaga n'ikiyaga imibande yose halo yambu we amahoro ni sawa yego ni sawa ni nde tuvugana yitwa mukeshimana mukamenya mukeshimana yego mm, ni sawa yego ni amahoro ndashima mukamenge ni sawa kamenge n'imihunda amarembe n'amahoro si byiza cyane mugomba gushikiriza iki ku makuru yaciye hano ku isanganiro havuzwe amakuru menshi cyane ariko icyo ntidashaka ko kuvuga ko kijyanye n'ikawa sinakiri gushika kibaye byabivuze twashaka kuvuganatwe leta yugobirabirama umurimi w'ikawa yaboneka kabose mm. kandi ikawa yimburwa eh, rimwe mu mwaka rero mm-hmm. kukuta ugira igitiyo igihumbi n'amajana umunani ibigori bigurwa igihumbi n'amajana mirongo irindwi kugura ibihumbi bine wanyuma ubundi kugura bitandatu bihaye ibihumbi bitatu ni ukuvuga iyo kiri kave baba bayikoresha agaciro gatanga nawe urumva ushigikiye ko igiciro kikaba kidutswa eee tuba dukuda cyane mbere tugasuzumba mbere ari ibigori kuko urabona angeli yaratsinze abakozi bazikora baratsinze gufumbira gusasira byose ni uburyo abayobozi bakoresha mm. eh, harimo nka ikintu eh, bavuga ko mm-hmm. ni ikintu kijyanye n'amatora yego rero nabamba abantu bagiye gutegura intonde z'abitoza mm. eh, ko bo baraba ababikwiye yavyikwese kuko hariho abantu eh, duheruka dutora baheruka mu matora ariko ahevye yose bari kubabona mm. eh, tukababonana mu matora hageze matora tukababona mm. bagaca bigiye bagaca bigiye ni byose tubona basanga avuga umushinga amateka avuga umugore kanaka mm. nagiye iterambere ryose ryo ku mutumba ryabona sawa urakoze yewe mubwira aba mhm. batatora abantu bazoico bafashe abene mm. bayakorana imigambwe k'umugambwe umugambeneye n'umugambwe murakoze cyane mugoroba mwiza alo mahoro yambu ni sawa yego ni sawa namwe ni sawa yego muri bande zitonda juvenale wo mu rutana juvenale mu rutana yego ni sawa mahoro aho ni byiza natwe turakomeye yego mm-hmm. mugomba gushikiriza iki mu rutana haratwanse serafine <laughs> Eh, turindire kumburengera araza kugaruka akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara waba ubonye wacumu mwubaya halo ntabara mubije ku isanganiro jambu nibije karori mu ntara ya rutana komene giharo karori mu rutana eh, sone gakungu mm. gute ah, na umeze neza neza gose mana ishimwe cyane amen yego natwe tumeze neza nagomba mvuge mhm umukuru avuze ko azokuguza by'amatora mm. ingoma mbere bavuye kwa gatanu sabwe bavuye ntibyari mbere baje kubuza ibintu by'amatora ngo turyoherwe abarundi tw'abenegihugu batotore neza byari bazokuguruza ibiro ushatse uvuga ihe eh, ku makuru bavuze bavuze mm-hmm. yuko kwisanganira yuko kuri ingoma igitega mm. ari umunsi mukuru wo kugura ibintu by'amatora yego twabivuze twavuze n'icyo umukuru w'igihugu yahavugiye abagahora ku ngoma yavuze ati amatora yimirije mu mwaka uza eh, karori rero mu rutana agatelefone gacitse ntaraheza kumubwira neza ibyavugiwe kuri stade ngoma ngira araza kugaruka kuwezesha kuwa kuruni itwivuna basi amajambo alo mhm yego yego ni sawa namwe yego turashima natwe turashima eh, mu bimbi aho mu ntara ya bujumbura mwitwa gute ndayize filibera firibe mm. ni sawa wowe agatelefone karadukundira tuvugane umurutana rutana amatelefone abiri yose ndose acitse tutaraheza kuvugana ubu oh, rero turashaka gushimira umukuru w'igihugu kuba yatuvuye ko ayo mahera mm. y'amatora twatwimije tuzoyataha mm. nk'ubu ubuherutse mwari araterere twari twaraterereye rwose n'ubu bavuze mugabo ushaka ntazareke gutereye urumva n'ubu uzo bashaka urumva nayo kare nawe ryabaye itegeko hajya bari babategetse nyine itegeko rirasohoka ngo mutere ahabwo no gusohoka hanze niba wasohoka utayariye none nkawe ubu rero wowe none ko nimba wari watereye ubwa mbere wumva ubiryoherewe rega n'ubu wotereye urumva guterera bwoba ari uburyo uba ntawutoreka kuyaterera uyafise mugabo urumva ah we wanka ko bakubwira ngo utanga ya cankaye eh urumva kijanye ko baduhaye itegeko tutangaya mm. naho noronka bitanu ubu byakira wotanga eh aho ni sawa eh hanyuma n'icyo kibazo bavuze cyerekeye agahawa bari bakwiye kuraba babongera umushahara w'akawa kuko karabatse intege ku karima abanyagihugu kubera akazi k'amaramari Mm. murakoze fili sawa sawa kugira neza igira neza <laughs> ibyo ni nawe turenze induru reka shareka eh. ariko reka kunezerwa n'itombore mu w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuyehe niya mvyeyi eh. itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahe oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi Eh? batahukanye ibiroro byuzuye ibiharage eh? ifu y'ibigori eh? ntibabye rero n'abaronse igifobya c'amahera kuri eko kashe ewe ndahomvye humura ntaco aho kuko promosiyo iracabandanya ah. nyarusara rumbwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe wibaza e. ngo ni e. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego canke kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe e. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kugira ube special na ikonete gutyo rero rero eh. uko aba uwashobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha uraba ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye ntabigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanje niho turi Halo. Halo. amahoro eh, y'Imana wanena. Yego eh, amen. Ni sawa. urameze eh, neza. yego nawe natwe n'iteka turashimira ndiho <laughs> gushima nyine ku munsi ku munsi na cyane cyane sabwe nawe ntibaza ko ari sawa yose ni idoga aho ni iteka ni sawa nama ni ukuri turashima imana ninde tuvugana mbega ni nitunga mu gihosha eee eh. yego gute hiyo aha ni impore turashima mm. nagira mvuge ku byerekeye amakuru yavuzwe muri iyi ndwi yego hanyuma nagwa kuri kuri iri jambo nyine icyubahiro papa burundi yavomereye aho avuga ko e, atategeko ririho ry'uko umuntu azokwakwa amafaranga yo guterera amatora basha ngo nta gahato nta gahato kubera mm. ibyo turabimushimiye cyane mm. eh, si nko mu yaheruka naho wahembwa ku mushahara wasanga akazi nk'uwo none nawe wari watanze yewe kanyewe ntoreka kuyatanga aho uvunika nk'ukuri kurabivuga uravunika nk'ukuri kurabivuga nyine oya oh, nuko ryari itegeko nticyari gisaba kuko no hmm. ku mushahara umuntu barayamukura ko ku mushahara ahembwa hmm. eh, hari amafaranga watanga byari bizwi bivanye n'umushahara wahembwa hmm. Eh, urumva ko icyo nyine icyo papa burundu yagidukuye ko yego eh, hanyuma ikindi kintu nashobora mvuge kuri ibi bijyanye n'iduga ry'amazi ya yego me ni ukuri verema nk'uko eh, bama bayivomereye ababyeyi bacu barongeye igihugu mm. baza barubahiza zijya metero ijana na mirongo itanu ariko naho mbona naho mbona umengo hari abari bazubahirije ariko nabo nyine amazi yasanze yabasanze mu mazu mm. je niho ndabaza nk'ubu uye imbajya nabo ko hari agashumbusho bazoronka nkabagize eh, nkabajya amazi yasanze eh, mu mazu bari bubaheje amategeko kandi ajya amatongo bayahawe na leta hmm. eh, je nibaza ati none boba bazoronka inshumbusho ko bo bari bubatse mu mategeko bubahirije amategeko n'ikiyaga naco gamugaho wumva rero nanjye icyo kintu muguma ndacibaza nk'umwene burundi iyi si nayo ko wumva ariho n'aho amazi avamo mu kuzimu bakazabona bareha bataboneye iyo yaje ava oya jewe eh, ryari hirya rero natembereye ngaha muri aziyatike nsanga eh. amazi nsanga eh, amazi ageze ngaha agomba ashike ngaha kuri buraseri mm. ahubwo nitwara abane tuzosanga na buraseri twawe <laughs> wewe rero wowe wibonera buraseri gusa wowe wibonera burase ubwira ngo imana itugirire ubuntu kweri amazi asubire muri tanganyika imana irabibona ariko n'abahinga bazokora ko aya mazi yatangiye kuduga mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo gutyaye hanyuma aragaruka mu gihumbi n'amajana atandatu na mirongo itandatu n'uku uwuye sinzi urabona ko muri iki kinja cya mirongo ibiri na rimwe naho yaduze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uti ndaho tubona ageze kuri urugero nawe rurarenze dusenga imana mushobora byose eh, aya mazi asubira ahantu yahora hariho gusenga hariho n'ibikorwa by'abahinga urumva byose biteza kujyana oya ku bikorwa by'abahinga nabyo je mbona bariko barabikora eh, mbona n'imashini biguma birunda amabuye mm. harimo imicanga n'amabuye manini manini twizere ko eh. biri biriko birakoreka kandi bigiye gutora umuti yego hanyuma ikindi kintu nacyo mvuge ni iki kibazo mhm. kijyanye eh, n'ibiciro ku masoko mhm. ku by'ukuri emwe eh, jewe hari igihe mpora mvuga ntiyi n'abadandaza hari abadandaza babishyiramo inzigo kuko kuko jewe kuva mbaho sare bwigere mbona aho igitunguru kimwe kugwa amahera igihumbi nk'iyo nkuru wayumvise aha ku isanganiro ku munsi wa kangahe ga ah, roger aha ni hamwe mwavuze amakuru nayo y'ibiciro yego jewe ibi bintu kweri ntagenda byiyumvira na je bikancanga nkavuga nti n'abadandaza barabishiramwe bashibiramwe n'inzigo inzigo gute mbega nkaho uri kuvuga gutya kuko umaze umaze kugura ndufate umaze kugura igitunguru ibitunguru twirimira ngaha mu Burundi ugacuza ko gucuvuga ngo ngo amadevize yarabuze ari ibintu kubera twirimira ngahaye ni ibintu usanga bigoye gusigura hari abantu bishyiramo inzigo cyane ibirimwa mu burundi ntibyoduga igiciro oya biraduga mugabo mm. amadovize ntabiraba ntuca witwaza ngo amadovize yabutse ntaho bihurira oya ntaho byohurira no kurya ubutse ah. ibitoro turabyumva eh. mugana aho byo b'ibitoro nawe n'ubu ntuze we igitunguru kimwe kikagurwa amahera igihumbi urumva rero naho wemeye nawe we yuko igitoro kirimwo mu bishoboka ko biba ibiciro biduga urumva nyene wamaze kuvuga ko hari ikintu nyene gishobora kubituma cyase kubera abantu bavyitwaza urumva bacavyitwaza ama ivoka ivoka y'amahera igihumbi n'amajana atanu ngaha poivro iyo mm-hmm. amajana atanu eh. iyi piripiri twari tugura amahera cumi mu mwaka iheze eh, ukayigura amajana abiri amajana atatu ibyo bintu birabaho baca batubwira ngo hari aho bibagora gushikana i babikura iyo basanzwe babirimira oya icoye kirumvikana mugabo ah, mm. ugiye igiye ruguru mm. jewe naratembere ryari eh, hariya umuramvya nsasanga ipiripiri uyiguze uyigura amahera mirongo itanu none wacishike no ku majana atatu kantuze we ngira nuko wabayifatishije itagisega n'ukuntu kuja rero hariya nk'ubu waje uguze nyinshi oya nukuri ibi bintu baza bararaba abadandaza nukuri nawe nyira bishiramwe ibintu ah, oya nukuri oya oya je genje ahantu nkavyiyumvira mvuga ati none ibi bintu kweri ubushyikirangange bw'ubudandaji nibo burayibuza burashyiramo ukuboko eh, abanyagihugu abanyagihugu n'abadandaza bose barasabye yuko leta yo yo yohagurukira ibiciro uko biri ko biragenda ku masoko kandi ngira ibyo biraba kuko ari abantu mm. babibyaza umusaruro bakarenza kandi nabo aba badandaza nyine bagaca bagenda bagaca batera agatsinda abaguzi mm. ahubwo jemwe numva ko hariho ishyiramo ry'abaguzi mm-hmm. none bari kwadufasha iki ganoze weye ntibabikurikirane na usanga bari ko barabikurikirana reka turindire turabe icyo bizovamo reka twizere ko imbere ari heza sawa murakoze umugoroba mwiza gira umugisha mhm. alo sawa roje gabasha namba yari mutumire uno munsi <laughs> mumeze neza eh yaronse umurongo ntiwabonye ko hari haba umurongo wagiye urananira gufata ndanamuramuka mbona yaranduze kare yari umugenzi sinzi uwundi na byagenze aho ndabizi murahurira in box <laughs> eh, ni sawa ariko eh, n'amahoro ni fredina eee eh, fredina gute amahoro wowe nyine ko wari waraduhebye ya jene kugeze nta gisumbi cyo kwisanga nimba neza na neza none wari uherutse kumvugisha Eh, nimara rwose gukora ikiganiro numva ko ndagufasha <laughs> mhm. ndafashe nta kundi ndasabye imbabazi nta kundi sinzosubira sawa sawa gira icyo ushikirije ni mu bakurambere radiyo isanganiro uyu uduhebye urumva nyine ko duca tubyumva urumva ko nyine nciye ndagufata yego hama icyo nohera ko mhm. ni ikiyinya cyo mu kayanza abanyagihugu babo bidogere ikigwana ndetse yuko kitari amafaranga yabo mm. nkababwira ati umutekano w'inyoni sikijya gihagararaho mm. ntajya amababi yisitse kubera mm. mu gihe kivunitse irashobora kuguruka ikijya purasi ikagenda ku kindi rero mhm. abanyagihugu ariko barasaba ati twebwe n'ikigo turaronka amafaranga nyakubahwa mhm. umushikiranganji wa mbere yavuze ati baha amafaranga yabo rero mu gihe mm, bo badashobora kuba batayafise ntibabireke babigurishe n'abandi bagura icyo bakeneye ngira nzoboneka ngira byari byacanganye gusa ibyo byo tubisanga nabyo oya utugorane urumva ntitubura umugambo uwo ari wo wose ntiwama uca uh, ushobora gushika ku kwijana ku kwihangira uba wihaye ariko urabona yuko umushyikiranganje wa mbere nawe yabihagurukiye akaba indwi imwe gusa kugira amahera y'abantu abe yabonetse natwe tuba mu gisagara turarima eh. kandi nawe ndabizi yuko utarimo urarimisha yego mm. yego hamwe woshora ibigori wicara ugaca ushobora kuza ugiye ati ndabishoye nyine ntamutane birage byo gutera mm. Fredy agatelefone karacitse ariko twavuganye Halo. Eh, halo. Ni sawa? Amahoro Mukeshi, Imana agarutse. Eh, Mukeshi ni sawa? Yego eh, na mahoro. Mm. We ciyumviro cawe cari cavuzwe ariko? Yego eh, eh, ni kindi giciye kizi. Yego ikijanye ne ibitoro. Mm. Sorry agato. Toma bene mm, ngo kirenga. Allo. agatoro mm-hmm. muri ino minsi kaboneka neza mm. naho kaje turi umuntu akaronke n'ingorane mm. eh, iyo dutonze rero haza abandi bantu batatonze bambaye umwambaro w'igihugu akazi kaba bareba ibintu bonyine mukeshimana none muri iyi ndwi mbega hari inkuru y'igitoro wumvise ku isangane mm, uribuka umunsi uribuka eh, umunsi ntacyo icyiyumviro cyawe twacyumvise yego murakoze ijoro ryiza murakoze mm. uri ndaro y'akarorero wish I was iwacu mu kirimiro ugwedengwe mu buyende umutsibo mu buyogoma turatamba agasimbo mu buragane tukiyereka mu bugesera akaryoshe kose kari mu burundi kakarobwa i burundi kakamuka i burundi burundi bwanje uragahoraho alo nangarutse rero yego ariko ndavuga ati umuntu ashoye ibigori akavuga ati ngende gukenera igiti gutera ubu mhm. tugeze mu kwezi kwa kangahe turi mu kwezi twerekeza kwa gatanu mhm. rero leta niba itegura nimba ko yashimye kwinjira mu gushinga ibiciro by'ibigori mhm. ikareka gushinga iby'imiceri n'ibiharage n'ibindi biribwa bindi ikagirira ikibaba rw'ibigori yuko ari byo ibona yo kwegeranya ikabirangura iyi rero niba aha amafaranga no gushoboye atagenda yikenura ahita arimo icyo kintu gishobora kumubangura nawe wenda kumva uvuga uti bashoye baronka agahembo kabo batarusha baronka amafaranga jewe nahora nsoroma icyayi mhm. hama tugatungira amezi ashika kuri ayo turarindwa bugira gatatu mm. aya mahera niyo ugiye bakubwiye ati afide washizeho uhembe guhora uratahanisha butane rwose kandi wari wihanganye amezi atatu yose mm. none wumva gute uba ushoye ibintu avuga ati ngira nshobore ntandagukuguramo iyi n'ibyo mpitana ibindi eh, ntibaborohereze rero hanyuma kuba ibintu nabyo n'icyubahiro yavuze by'amatora mhm. bizoborohera cyane rwose kubera nta n'imigambwe mbona ihari ku rubuga atari umugambwe umwe eh nta yindi migambwe iri irahari mugabo nta migambwe y'inguvu mbona ihari none nka izo nguvu wari kuzipimisha iki jewe eh. ndiko mpimira ku rubuga none ko twe tuyibona wowe reka kuyibona gute irashobora kuba iminsi mu mpapuro hmm. mugabo ku mitumba idaserukiwe no makomine yose mu mpapuro gute kandi tukubwiye ko iri ku rubuga <laughs> hmm? canke wowe ntushaka kuyibona oya none noreka kuyibona gute hmm, none irya twirirwa turavuga tuvugisha none ntayibaho turavugisha abakuru bayo ndashobora kuba nzishimye dufate nka asosiyasiyo irimo abantu nka cumi niho bantwara eh. ah, mugabo sinabanze rukira igihugu cyose eh, none wovuga uti twe tubona bamwe nta bandi tubona mwebwe muravugisha abajya bakuru b'imigambwe hmm. abo bose bagize imana bakakubamo imotera neza zo gukunda gushika gupfa ruhongorerwa abarundi bose n'amajambo mfise yo guhaya kayeyeko cika nibumbe weragirya basokuru aku yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi rumutima wa afurika zo gukura Da shi dagu fa kagufa togukunda gushika fa. yego yambu Fredina ngarutse Fredina eh rero ndavuga ati we wamwambariye ati harabo duhatuvugisha mm bonyene hari hmm. wigeze kwivugira ati jewe sinzi ariko kumitumba yose Mhm. Eh, urenza vyemanga ku radio ati jewe sinserukiwe. Uyo wumva wombwira ngo numugambwe wagute. None uwumwe none ni wace tumuvuga yuko yindi migambwe itari ku rubuga. Eh, Nimba wabyumvise ku muntu umwe. Hmm? uca uvuga ko iyindi ku rubuga iri ku rubuga kubona iguma icagagusa amashami ayicagaguramo amashami iyo iri ku rubuga ni iyihe ko ari amashami y'ishami nyine ni amashami yo wayabonye gute nimba atayiri ku rubuga hariho ko none umuganga umaze gucikamo kabiri hmm. ukumva ati hari uruhande rwo kwa no kwa naka hmm. tayari ngaho kaba kabaye nta kuvuga ngo uwo muganga ingufu ziba zigiye umva rero nawe uri kuravuga ikintu n’igihushane ushane cyacu urabyumva gute kubera uvuze ngo ngo urumva ngo ngo imwe ngo icibwamwo amashami abandi ubundi ruhande ngo ntubabona urundi ruhande ngo uwavuze gutya urumva ntiwoza kuri kamwe kamwe kugira uca uvuga yuko ari akarorero kari muri byose bibiri na cumi na gatanu habaye hari imigambi imwe yacitswemo amashami mhm. ubu naho nyine murabona yuko n'umugambi witwa umugambi wari ukomeye wari ufite ingufu murabona ibiheruka kuwubako none twava tuvuga ngo ngo ngo ngo iyo demokarasi bihagaze hehe ngo hazobe amatora meza yagutse eh none baza ko amatora meza atazoba eh hazoba nabivuze ku mugambi umwe neza cyane rwose umwe gusa yego rero wowe wahajeje guharura wowe wahaje no kuvuga niyo bashaka bakirohera mbere bagashaka bakayigiza inyuma bakazobera rimwe muri bibiri na mirongo irindwi byose hamwe nari rwasasagura ubwo buryo mm, mm, mm. fedina wagumutse mugabo eka uragira ngo ko ntanze ntibisabona asabye bariko barikorera bari ku rubuga nawe uca uvuga ngo ntibareke ngo kuja ngo mu mahiga bari ku rubuga basurabye no muri biro abantu bariko batahana amaguru bari ku kivi none ivyo ni imigambwe hari aho bihuriye none tubibaze bandi tubaze abo badutwara none bihuriye he abariko baratambuka n'amaguru muri vire bihuriye he n'imigambwe igitoro cabuze babuze imodokari iyo rero ni ni umugambwe <laughs> fedina ijoro ryiza <laughs> murakoze ni nawe we uciye usozera kino kiganiro isaha zitatu z'ijoro zibura iminota itatu gusa ni ukuvuga ko mukanya kanya muca mukurikira amakuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa kuri radio isanganiro reka rero shimire aba bashoboye kutwakura tugashobora no kuganira ni vode mukeshimana juvenale karori filiberi roger feridina bose n'abandi bagerageje guhamagara ariko batashoboye kuturonka reka tubashimire mwakoze cyane mwakoze guteramana natwe mu kiganiro gira francine ndoho ubwayo na kumwe kuri micro. serafina Kizimana niwe yari karamfasha mu buhinga bw'ibyuma mwese mugira ijoro ryiza